Donosimo salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji ih slijede na putu istine do sudnjega dana. Na početku, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Cijenjena braćo i poštovane sestre, kao što je najavljeno, noćas ćemo progovoriti nekoliko riječi na temu naš odnos naspram Kur'ana. Kada pogledamo u historiju, vidjet ćemo da su muslimani nekada doživljavali možda i veća poniženja i ubijanja i torture nego što to sada doživljavaju. Ali je, braćo moja draga i cijenjene sestre, sigurno da se muslimani općenito nisu nikada odaljili toliko od praktikovanja Allahove subhanehu wa ta'ala vjeri kao što su to u ovom vremenu. Kada pogledamo u stanje muslimana, vidjet ćemo da je normalno postalo da muslimani čine blud, prostituciju, da piju alkohol, da jedu kamatu, da lažu, da kradu, da ogovaraju jedni drugi. Na svakom koraku se praktikuju bidaati. Normalno je postalo psovanje Allaha subhanahu wa ta'ala, stvoritelja zemlje i nebesa. Normalno je postalo psovanje i vrijeđanje Božijeg poslanika sallallahu alaihi Sihri bazi su firme koje najbolje posluju. A kako i ne bi, kada ne podliježu ničijoj ovodunjalučkoj kontroli. Nema za njih poreza, nema carina, nema PDV-a, ne treba registrovati firmu, sve što dođe to je čista zarada. Također od loših stvari koje su proširene među muslimanima može se i tekako ubrojati raširenost sujevjerja muslimani dosta puta više vjeruju ciganki koja gata nego što vjeruju riječima uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Dosta puta vjeruju onome koji ogleda u filđan nego hadisima Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame. Zamotane žene pokriveni onako kako od njih traži njihov gospodar Allah subhanahu wa ta'ala u ovom vremenu smatraju se nekulturnim i zaostalim. A oni koji skoro i bez odjeće hodaju, one se smatraju kulturnim, zato što su svoju kulturu uzele sa zapada, gledajući televiziju. Nažalost, muslimani od zapada uzimaju samo ono što ne valja, a ono što u njemu ima imalo koristi, muslimani ostavljaju evropljanima. Normalna stvar je, braćo moja draga i cijenjene sestre, da kćerka polugola sjedi pored svoga oca i sa njim zajedno gleda serije na kojima se ne može vidjeti ništa hajli. Ona izlazi s kime hoće, oblači šta hoće, vraća se kući kada hoće i mnogo drugih stvari, cijenjena braćo i poštovane sestre, kada bi htjeli da nabrojimo sve propuste koji su prošireni danas kod muslimana, trebalo bi nam i kako mnogo vremena. Normalan i zdrav insan ne sumnja da je razlog ovog jadnog stanja muslimana to da su ostavili rad po Allahovoj subhanehu wa ta'ala knjizi. Muslimani su ostavili učenje Allahove subhanahu wa ta'ala knjige. Ostavili su razmišljanje o Allahovim subhanahu wa ta'ala ajetima. I na kraju, najbitnija stvar, ostavili su rad po onome što je došlo u Allahovoj subhanahu wa ta'ala knjizi, Kur'anu. Zato ćemo mi, braćo moja draga, pokušati da spomenemo neke argumente, hadise koji ukazuju na vrijednost učenja Kur'ana, ne bi li to bio razlog da se vratimo Allahovoj subhanahu wa ta'ala knjizi. Također, spomenut ćemo nekoliko primjera iz života prvih generacija da vidimo kako su prve generacije živjele sa Kur'anom u svakodnevnom svome životu. Kur'an je bio njihova vodilja. I na kraju, ako ostane vremena za to, spomenut ćemo neke ajete koje da muslimani makar ponekad uzmu Kur'an, naišli bi na te ajete, a potrebni su im u svakodnevnom njihovom životu. Prije nego što počnemo da spominjemo hadise koji ukazuju na vrijednost učenja Kur'ana, želim da postavim sebi i vama jedno pitanje. A to je, cijenjena braćo i poštovane sestre, da li smo ikada razmišljali o veličini Allahove subhanehu wa ta'ala blagodati prema čovječanstvu i prema muslimanima posebno? A to je da je Allah subhanehu wa ta'ala objavio govor koji ljudska srca mogu podnijeti i koji će ostati nepromijenjen do sudnjega dana. Ovaj govor zbog uzvišenosti onoga koji ga je kazao kada bi se objavio brdu ono bi se od strahopoštovanja prema Allahu smrvilo. Poslušajte ovu rečenicu drugi put. Ovaj govor, zbog uzvišenosti onoga koji ga je rekao, kada bi se objavio brdu, ono bi se od strahopoštovanja prema Allahu subhanahu wa ta'ala smrvilo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون كاجي الله سبحانه وتعالى da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. Braćo moja draga, jesu li naša srca tvrđa od kamena? Zato jer ne osjećaju strahopoštovanje prema Allahovom subhanahu wa ta'ala govoru prema praktikovanju onoga što je došlo u Kur'anu. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji je obećao da će čuvati Kur'an od bilo kakve izmjeni do sudnjega dana. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lehu lahafidhun Mi u istinu Kur'an objavljujemo i zaista ćemo mi nad njime bdjeti. Znajte, braću moja draga i cijenjene sestre, da ono što je Allah subhanahu wa ta'ala obećao čuvati, to ne može niko izmijeniti. Zamislite, braćo moja draga, kolika je Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat prema nama. Zamislite da drugi narodi i druge nacije imaju knjigu koja u sebi nema kontradiktornosti, koja je u originalnom obliku, koja će ostati kao takva do sudnjega dana, kako bi se samo oni ponosili time i kako bi to spominjali na svakom koraku. Oni imaju knjige koje su iskrivljene, ali opet se udaraju u prsa kako se pridržavaju toga. A mi, sljedbenici najodabranijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallame. Sljedbenici najodabranijeg govora Allaha subhanahu wa ta'ala Kur'ana. Stidimo se što smo vjernici. Stidimo se što smo muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala je izazvao čovječanstvo. I taj izazov ostaje do sudnjega dana. Da načinu samo jednu suru kao što su kuranske sure ali cijelo čovječanstvo je iznemoglo i nije moglo. Nakon što je Allah subhanahu wa ta'ala izazvao čovječanstvo pa zatražio da dođu sa Kur'anom sličnim ovom Kur'anu pa nisu mogli. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala taj izazov olakšao pa im je rekao dođite sa deset sura sličnih kur'anskim pa nisu mogli. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala na kraju zatražio da dođu sa jednom surom pa nisu mogli. Poslušajte govor uzvišenog stvoritelja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسوره فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين كجي الله سبحانه وتعالى A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu svome, načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Allaha, ako istinu govorite. Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatri čije će gorivo ljudi i kamenje biti. ورسول الله معلمنا Nakon ovog kraćeg uvoda, cijenjena braćo i poštovani sestre, spomenut ćemo nekoliko hadisa o vrijednosti učenja Kur'ana. Dobro otvorite svoje uši da čujete govor Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame koji postiče na učenje Kur'ana. Da nema o vrijednosti učenja Kur'ana ništa više sem hadis Abdullaha ibn Mes'uda radijallahu ta'ala anhu bio bi dovoljan. Kaže Abdullah ibn Mes'uda radijallahu ta'ala anhu Rekao je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame ko prouči harf, slovo iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige dobit će za njega dobro djelo, a dobra djela se desetorostruko uvećavaju. A pa kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, ja ne kažem elif la mim, to je jedno slovo, već kažem elif je slovo, lam je slovo, mim je slovo. Hadis je zabilježio imam et vid a njegovu autentičnost i vjerodostojnost potvrdio je veliki hadijski ekspert Muhammed Nasrudin Albani. Također od hadisa koji ukazuju na vrijednost učenja Kur'ana jeste i hadis kojeg je zabilježio ima muslim od Ebu Umami radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao učite Kur'an jer će on biti šefađija njegovim učačima na sudnjem danu. Zamisli brate kada nastupi sudnji dan kada svako bude vodio evidenciju samo o sebi i zabavio se o sebi, tada će i neki ljudi imati šefađije, nekoga ko će se kod Allaha subhanahu wa ta'ala zauzimati za njega. Jedan od šefađija je i Kur'an, zauzimat će se za one ljude koji su učili Kur'an. U hadisu kojeg je zabilježio Buharija i Muslim, od Ibnu Omera radijallahu ta'ala anhu stoji da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame kazao nije dozvoljeno zavidjeti osim u dvije stvari – jedna od te dvije stvari je da je dozvoljeno zavidjeti čovjeku kojim je Allah subhanahu wa ta'ala dao Kur'an, pa on uči Kur'an danonoćno. Ovdje samo treba spomenuti jednu stvar, a to je da je definicija zavidnosti, da čovjek želi da zavidi nekome na njegovoj blagodati i da želi ujedno da ta blagodat prestadne kod njega, dok u ovom slučaju to nije tako. U ovom slučaju čovjek želi da i on ima Kur'an i da ga danonoćno uči, a da taj čovjek koji ima pri sebi ta svojstva nastavi raditi tu. Poslušajte ovaj hadis koji je zabilježio imam et a njegovu vjerodostojnost je potvrdio ših Albani, gdje kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, Ebširu, obradujte se, Ovaj Kur'an, jedan njegov kraj je u rukama uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, a jedan u vašim rukama. Držite se za njega, nećete biti uništeni nikada. Ako muslimani žele uspjeh, ne žele da budu uništeni, onda imaju, imaju način, imaju odgovor, a to je da se pridržavaju za Allahu subhanehu wa ta'ala knjigu. Završit ćemo govor o vjerodostojno, o vrijednosti učenja Kur'ana i njegovo praktikovanje sa hadisom Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam gdje kaže ostavljam među vama dvije stvari kojih ako se budete pridržavali nećete zalutati nikada. Ostavljam vam Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu Kur'an i ostavljam vam moj sunnet. Također, braćo moja draga i cijenjene sestre, Mnogo je kuranskih sura za koje su obećane posebne nagrade. Ako bi čovjek proučio te sure, imao bi određene nagrade, kao što je primjer Bekari, Ali Imran, sure Tebarek, sure Felek, sure tu Nas ili sure El Ihlas i mnoge druge sure, ali zbog skučenosti vremena mi nećemo spominjati te hadise, a mislimo da su oni vama već i poznati. Braćo moja draga, ovo što smo čuli, to su samo neki argumenti, neki argumenti koji ukazuju na vrijednost učenja Kur'ana, jer kada bi htjeli da spomenimo većinu argumenata koji ukazuju na vrijednost učenja Kur'ana, trebalo bi nam sigurno jedno veliko predavanje. Ali nakon što smo čuli jedan, da kažemo, lijep broj ovih hadisa Trebali bi, braćo moja draga i cijenjene sestre, da se zapitamo gdje smo mi naspram ovih hadisa, da se zapitamo jedno pitanje, a to je koliko je, braćo moja draga, muslimana, muslimana koji ne znaju da uči Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu. Čovjek, musliman, rođen u islamu, živi 60 godina, i nije mogao u svome životu da odvoji mjesec dana da savlada sufaru, da uči Allahu subhanahu wa ta'ala govor. O brate i cijena sestro, je li toliko voliš svoga gospodara, je li toliko voliš njegov govor da nisi u 60 godina ili 50 ili 40 mogao da odvojiš mjesec dana pa da se podučiš sufari, pa da možeš učiti Kur'an, da možeš učiti Kur'an, da možeš razmišljati o njegovim ajetima. Također postoji druga skupina ljudi, a to su ljudi koji znaju sufaru, ali kada slušate njegov kirajet, poželjeli bi da ne slušate njegovo mucanje i njegovo mučenje. Braću moja draga, šta želimo time kazati? to ukazuje da taj čovjek nema naviku da se druži sa Allahom subhanahu wa ta'ala knjigom. Ovdje ne govorimo o ispravnosti učenja. Govorimo o tečnosti. Jer čovjek da se druži sa Allahovom knjigom svaki dan on bi znao tečno čitati, pa makar to bilo i neispravno, što bi ukazivalo da se taj čovjek i kako redovno druži sa Allahovom subhanahu wa ta'ala knjigom. Ali koliko je ljudi koji znaju sufaru, ali možda Kur'an ne otvori osim možda jednom godišnji. Također, koliko je muslimana, nažalost, koji znaju ponekoliko takozvanih svjetskih jezika, ali u velikom broju slučajeva ni jedan od tih svjetskih jezika nije arapski jezik. Nas je, braćo moja draga, stid da kažemo da ne znamo engleski jezik, ali se ne stidimo da kažemo da ne znamo arapski jezik, niti se stidimo da kažemo da smo u islamu, da smo rođeni u islamu, da živimo 30 ili 40 godina ili više, a ne znamo da učimo u Kur'anu. Toga se ne stidimo, ali se stidimo kazati da ne znamo engleski jezik. Subhanallah, dokle je došlo stanje muslimana. A treba da znamo, braćo moja draga, čovjek ako želi da imalo uplovi u vode ove vjeri malo dublje, da sazna nešto više o i subhanahu wa ta'ala vjeri, neminovno je da poznaje arapski jezik. Kada govorimo o ovim hadisima koji ukazuju na vrijednost učenja Kur'ana, treba da spomenemo, braću moja draga i cijenjene sestre, jednu i kako bitnu stvar. A to je, učenje Kur'ana je samo jedan od ispravnih ciljeva zbog kojih je objavljen Kur'an. Zašto ovdje kažemo od ispravnih ciljeva? Zato, braćo moja draga, što velik broj muslimana današnjici imaju pogrešno ubjeđenje o ciljevima objavljivanja Kur'ana. Tako, braćo moja draga, neki muslimani, nemal broj muslimana, misle da je Kur'an objavljen da bi se učio za pare mrtvima. Neki opet misle da je Kur'an objavljen zbog toga da se mali format Kur'ana uzme, stavi u auto ili u kuću, pa da taj Kur'an čuva to auto ili tu kuću od nesreći. Neki misle da je Kur'an objavljen da bi njegovo prisustvo u nečijoj kući lijepo zamotan u bijeli peškir i ostavljen negdje na stalažu da bi to pokazivalo nečiju pripadnost islamu. A malo je, braćo moja draga i cijenjene sestre, ljudi koji su svjesni ciljeva objavljivanja Kur'ana, Allahove subhanahu wa ta'ala knjige. Braćo moja draga, Kur'an je objavljen da se uči. Kur'an je objavljen da se radi po njemu. Kur'an je objavljen da se razmišlja o njegovim ajetima. Braćo moja draga, vjerujte da ovu stvarnost neprijatelji Islama mnogo bolje poznaju nego što je poznaju muslimani. Neprijatelji Islama znaju da je ključ islamskog uspjeha i njihovog prosperiteta u njihovom pridržavanju za Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu. Zato su neprijatelji Islama muslimanima putem medija i na mnoge druge načine servirali mnogo stvari koji će ih odvojiti od Kur'ana. Nažalost, braćo moja draga i cijenjene sestre, muzika je, koja je u osnovi po islamu zabranjena, zauzela u srcima muslimana mjesto Kur'ana. Muzika je zauzela u srcima muslimana mjesto Kur'ana i nažalost, nažalost, muslimani, moram tako da ih nazovem, bjednici, dosta puta slušaju pjesme i muziku pjevačica koje su možda i ne možda, već sigurno svojim pjesmama nekada podsticale agresorske vojnike da ubijaju muslimane. A danas muslimani su spali na tako nizak nivo da slušaju muziku i pjesme ti pjevačica. Braćo moja draga, stanje kod muslimana je takvo da dosta puta više vjeruju informacijama koje čuju na TV-u nego što vjeruju kuranskim ajetima, više nego što vjeruju Božijem poslaniku sallallahu u wasallam. Musliman čovjek ne može da zamisli dan, a da ne presluša dnevnik. Čovjek musliman ne može da zamisli dan, a da ne presluša dnevnik. Ali može, ali može da zamisli može da zamisli dan, a da ne otvori Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu. Zadnje što smo kazali jeste to da dosta muslimana, nažalost, ima koji ne mogu zamisliti dan, da ne pregledaju dnevnik, da neko ne pomisli da zagovaramo to da ne treba gledati dnevnik. Čovjek, musliman, treba da bude informisan, da zna šta se dešava oko njega. Ali braćo moja draga, kako god čovjek, musliman, ne može da dozvoli da propusti gledanje dnevnika ili nekih drugih stvari, ne bi smio da dopusti da prođe jedan dan, a da ne otvori Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu i da se druži sa njom. Da prouči nekoliko ajeta, da malo razmisli o onome što je proučio. Zato, braćo moja draga i cijenjene sestre, ovakav hal i, i ovakva situacija bila je razlogom da su muslimani postali najslabi ummet na svijetu. Njihova krv je postala daleko najjeftinija i najbezvrednija. Zato što su muslimani ostavili izvor. Ostavili su izvor svoje slave i veličine. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون Poslušaj, brate i cijena sestro, samo ovaj ajet koji muslimani da samo pročitaju, bio bi im dovoljan. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, mi vam knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša, pa zašto se ne opametite? Kada će se muslimani opametiti? Kada će muslimani početi da se druže sa Allahom subhanahu wa ta'ala vjerom? Kada će početi sprovoditi one propise koje poznaju? Kaže Allah Đelešanu fihi zikrukum u toj knjizi je vaša slava. Efela taqilun. Pa zar se nećete opametiti? Kada će se muslimani opametiti? Također, kada govorimo o ciljevima objavljivanja Kur'ana, treba da spominjemo, braćo moja draga i ciljne sestre, jednu bitnu stvar, a to je da velik broj muslimana i ljudi općenito misli da je Kur'an objavljen da bi bio nametnut muslimanima, da bi im otežavao život, da bi im otežavalo njegovo sprovođenje život. Poslušajmo šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prvim ajetima sure Taha, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Taha, ma anzalna alejke al-Qur'an li tešqa, illa tezkiratan limen jahša, Tenzilen mimmen halakal arda wassamavati l'ula. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Taha, mi ti nismo Kur'an objavili da se mučiš, već da bude pouka onome koji se boji, objavljuje ga stvoritelj zemlje i nebesa visoki.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 Ovi svi citirani ajeti, cijenjena braćo i poštovani sestre, nedvosmisleno ukazuju na obaveznost pridržavanja za Kur'an, za obavezno druženje sa Allahovom subhanahu wa ta'ala knjigom, obavezno učenje Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, razmišljanje o onome što je došlo u njoj i na kraju rad po svemu onome što je u njoj. Jer, braćo moja draga, znajte, sigurno znajte da nema muslimanima napretka, niti prosperiteta, niti sreće, niti na dunjaluku, niti na ahiretu, osim ako se budu pridržavali za Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu. Također, od ciljeva objavljivanja Kur'ana jeste i to da ljudi razmišljaju o Allahovim subhanahu wa ta'ala ajetima. Poslušajte riječi uzvišenog Allaha. Samo kada bi mi učili Kur'an, zasigurno bi ove ajete nailazili bi na njih. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كجي الله سبحانه وتعالى فزاشتو أني نرازمسلي أو قرآنو دا يأون od nekog drugog, a ne od Allaha subhanahu wa ta'ala, sigurno bi u njemu našli mnogo protiv riječnosti. Razmislimo malo o ovom kuranskom ajetu. Allah subhanahu wa ta'ala poziva nas da razmišljamo o Kur'anu. Šta to znači? To znači, braćo moja draga, da je Kur'an objavljen živim ljudima, a ne mrtvim ljudima. Niti je objavljen da bi bio izvor financiranja, da se uzimaju pare za učenje Kur'ana. Ovom prilikom usput možemo spomenuti jednu stvar – koju možda velik broj ljudi ne zna, a to je, braćo moja draga, da Hanefijska pravna škola, koja je inače zastupljena na našim prostorima, jedna je od dvije pravne škole koje su najstrožije po pitanju uzimanja i zabranjivanja uzimanja novca kada je u pitanju učenje Kur'ana. Hanefijska pravna škola najstrožiji zabranjuje uzimanje novca za učenje Kur'ana. Normalno, možda će se neko i zapitati, poznato je da je Islam došao kao alternativa. Šta će uraditi čovjek koji želi da nekako priušti korist nekom od svojih umrli? <clears throat> Takvim ljudima ćemo kazati, ako si moj brate i cijena sestro već odvojio nešto novca za učenje Kur'ana, bolje ti je da taj novac dadneš nekom siromahu i da nanijetiš tu sadaku na ime tvog mrtvaca. Tako ćeš postići tri koristi. Imaćeš ti korist zbog dobročinstva prema tom mejitu. Okoristit će se i onaj siroma, a to će ako Bog da koristiti i našim mejitima. Druga alternativa je, braćo moja draga, da svako od nas prouči nešto od Kur'ana, da proučimo tri puta suru Kulhu i da nagradu koju očekujemo od Allaha subhanahu wa ta'ala poklonimo našem medjitu. To je također stvar koju većina islamskih učenjaka dozvoljaju. Nakon, braćo moja draga i cijenine sestre, što smo spomenuli argumente koji ukazuju na vrijednost učenja Kur'ana, ciljeve objavljivanja Kur'ana, da se vratimo u historiju, da vidimo kako su naše prethodnice, naše prve generacije živjele sa Kur'anom. Možda se neko i zapita, a zašto se toliko mi pozivamo na prve generacije? Braćo moja draga, te prve generacije su dobile preporuke od Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika sallallahu alihi wasallame. Također, kada pogledamo u njihov život i u historiju, vidjet ćemo da su oni u jednom i kako za istoriju, kratkom periodu, uspjeli da postanu vodiči svijeta. Uspjeli su da sruše dvije tada najveće vele sile, Rimljane i Perzijance. Je li mislite da su oni uspjeli to zato što su bili vojno jači od njih? Ne tako mi Allaha jedini razlog njihovog uspjeha je zato što su se pridržavali za Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu. Zato što je ona bila vodilja njima u njihovom svakodnevnom životu. Jeste li ikada razmišljali o jednoj stvari, a to je šta je bilo razlog da smo mi saznali za Ebu Bekra, za Omera, za Osmana, za Aliju, za Bilala, za Suhejba, Rumija i za drugi ashabe da i ne nabrajamo. Je li mislite da nisu primili islam i da se nisu pridržavali za Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu da bi mi znali za njih? Sigurno bi ih historija zaobišla kao što je zaobišla i mnoge druge ali, braćo moja draga, mi smo saznali za njih, zbog njihovog pridržavanja za Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu i zbog toga što su radili za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Braćo moja draga, kada pogledamo pažljivo njihov život, vidjet ćemo da su oni živjeli sa Kur'anom u tuzi i u radosti. Živjeli su sa Kur'anom u kući i izvan kući. Živjeli su sa Kur'anom u ratu i u miru. Oni su gledali Kur'anom. Oni su slušali Kur'anom. Oni su radili ono što se traži od njih u Kur'anu. Oni su noći provodili u izučavanju Kur'ana, a dane su provodili praktično provodeći ono što su noću učili. Poslušaj, brate, poslušaj, brate, ove riječi koje treba zlatom ispisati, riječi poslanikovog zeta, čovjeka kojim je obećan džennet u više hadisa, trećeg pravednog halife Osmana radijallahu ta'ala anhu gdje kaže لَوْ طَهُرَ قُلُوبُنَا مَا شَبِعَتْ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ da su naša srca čista ne bi se mogla zasititi Allahovog subhanahu wa ta'ala govora. Razmislite malo o ovom njegovom govoru, da su naša srca čista, ne bi se mogla zasititi Allahovog govora. Braćo moja draga, naša srca se ne mogu zasititi muzike, ne mogu se zasititi televizije, ne mogu se zasititi serija, ne mogu se zasititi utakmica, ali i kako brzo se zasiti Allahovog subhanahu wa ta'ala govora. Zašto? Zato što su pocrnjela od grijeha. Cijenjeni brate i poštovana sestro, da li si ikada pustio suzu? Da li si ikada pustio suzu razmišljajući o Allahovim subhanehu wa ta'ala ajetima? Nismo sigurno, zato što mi prvo ne učimo Kur'an, a drugo ne razmišljamo o njemu. Zar može biti srce u kojem ima i trun imana da kada sluša ajete u kojima se govori o patnjama stanovnika džehennema i o blagodatima stanovnika dženneta, a da ne pusti suzu. Poslušajte samo jedan primjer. Poslušajte, braćo moja draga i cijenine sestre, šta sve ima u Kur'anu. Samo je problem u nama problem je zato što se ne družimo sa Allahom subhanu wa ta'ala knjigom. U suri Al-A'raf Allah subhanahu wa ta'ala na jednom mjestu spominje u ajetima razgovor stanovnika džehennema i stanovnika dženneta. Poslušajte samo ove ajete. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَنَادَا أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين i stanovnici dženneta će dozivati stanovnike vatri. Poslušaj, brate, ovoj ajete. Razmisli malo o ovim ajetima. I stanovnici dženneta će dozivati stanovnike vatri. Mi smo našli da je istinito ono što nam je gospodar naš obećao. Da li ste vi našli da je istinito ono čime vam je gospodar prijetio? Jesmo, odgovorit će. Nakon nekoliko ajeta Allah subhanahu wa ta'ala spominje dozivanje stanovnika vatri, kako dozivaju stanovnike džehennema pa kaže ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين I stanovnici vatre će dozivati stanovnike dženneta. Prolijte na nas vode ili nešto od onoga čime vas je Allah obdario, a oni će reći Allah je to dvoje zabranio vjernicima. Zar, braćo moja draga, nakon ovakvih ajeta koje da mi učimo, zar bi mogli činiti prostituciju? Zar bi mogli piti alkohol? Zar bi mogli ogovarati jedni drugi? Zar bi mogli psovati Allaha subhanahu wa ta'ala i vrijeđati ga? Zar bi mogli vrijeđati Božijeg poslanika sallallahu alaihi sallam? Zar bi mogli slušati muziku? Zar bi žene mogle da izlaze na ulicu razgoličene? Zar bi mogao otac da pusti svojoj kćerci, da nosi šta hoće, da ide s kim hoće, da se vrata, vraća iz diskoteke kad ona hoće? Zar bi nakon ovakvih ajeta mogao reći čovjek koji se vratio otuda? Koliko muslimana, ljudi koji za sebe tvrde da se muslimani govori ovakve riječi, a da se ove riječi, tako mi Allaha, pomute sa morem, zamutile bi ga sigurno. Nakon što smo spomenuli ove ajete, pokušat ćemo, braćo moja draga, da spomenemo nekoliko primjera iz života ashaba i prvih generacija, da vidimo kako su te prve generacije živjele sa Kur'anom. Braćo moja draga, ovi primjeri možda i nisu nešto veliki, ali želimo da shvatimo samo jednu stvar, a to je da vidimo kako su oni u svim, u svim situacijama živjeli sa Kur'anom. Pogledajmo u Abdullaha ibn Abbasa radijallahu ta'ala anhu, Amidžića Božijeg poslanika, čovjeka za kojeg je Božiji poslanik, sallallahu alaihi wasallame, uputio Allahu subhanahu wa ta'ala dovu da ga poduči propisima vjeri i da ga poduči tumačenju Kur'ana. Jedne prilike, kada je bio na putovanju, dolazi mu vijest da je preselio njegov brat. Pa šta kaže? Kaže samo, Inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Zaista smo mi svi Allahovi i svi ćemo se njemu vratiti. Zatim je sišao sa jahalici, klanjao dva rekiata i kazao Uradili smo onako kako nam je naređeno, pa je proučio ajet iz sure El Beqara, gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Pomozite sebi strpljenjem i namazom, a to je zaista teško, osim poslušnim. Također, kada pogledamo u ajete u kojima Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje alkohol, vidjet ćemo kako su ashabi radijallahu ta'ala anhum prihvatali Allahove propise. Tako prenosi se da kada je Allah subhanahu wa ta'ala objavio ajete gdje kaže Ja ejuha allazina amanu innama l'hamru wal mejsiru wal ansabu wal azlamu ridsum min amali šeitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari, šeitanovo djelo, zato se toga klonite da biste postigli ono što želite. Jedan ashab je ušao kod grupe ashaba pa ih je zatekao da piju alkohol. Nisu znali da je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio pa je proučio citirani ajet. Bilo je ljudi koji su podigli čašu prema svojim ustima pa kada su čuli ovaj ajet bacili su čašu i prosuli su ono što je bilo pred njima. Braćo moja draga, vidite kako su ashabi, kako su oni praktikovali ono što su nalazili u Kur'anu. To je razlika između nas i njih. To je razlog što je njih Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao toliko, a to je razlog što je nas ponizio toliko. Poslušajmo primjer imama Šafi, rahimehullah, kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala također uzdigao. Prenosi se da je jedne prilike došao kod njega stari čovjek, i kazao mogu li postaviti pitanje, pa mu je kazao imam šafija izvoli postavi pitanje, pa mu je kazao želim da me obavijestiš šta su to izvori ove naše vjeri. Pa mu je rekao imam šafija, ova naša vjera se uzima iz Kur'ana na prvom mjestu, nakon toga iz sunneta, nakon toga iz konsenzusa jednoglasnog stava islamskih učenjaka. Pa mu je rekao starac, a šta ti je dokaz za to? Da je konsenzus jednoglasan stav islamskih učenjaka dokaz o Allahovoj vjeri. Pa je ušutio imam šafija. Nije imao dokaza. Pa mu je rekao starac, ostavljam ti vremena, tri dana. Nakon toga ću doći po dokaz. Kažu učenici imama šafije, nismo vidjeli šeha imama šafiju tri dana na predavanjima.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 Nakon što je otišao starac, kaže imam šafija, proučio sam Kur'an tri puta u tri dana da bi našao odgovor ovom čovjeku. Zamisli, brate i cijena sestro, imam šafija, za tri dana je proučio Kur'an tri puta. Da li smo mi u toku našeg života proučili Kur'an jednom, a ne tri puta? Poslušajte, braćo moja draga, kako su prve generacije i u najtežim momentima učile Allahove subhanahu wa ta'ala ajete. Prenosi se tako od jednog velikog pobožnjaka, alima, učenjaka, koji se zvao Ebu Bekr, en bursin da je doveden jedne prilike kod čovjeka koji se zvao El Muiz, El Fatimij, veliki nasilnik. Doveden je pred njega ovaj učenjak, pa mu je kazao ovaj nasilnik, čujem o Ebu Bekre da si kazao da imaš deset strelica ili kopljadi, ti bi sa devet gađao Rimljane, a nas Fatimije bi gađao sa jednim. Pa mu kaže Ebu Bekr, nije istina. Pa je ovaj nasilnik pomislio kako je se pobojao smrti i ostavio je ono što je govorio. Pa kaže, ako nisi to kazao, šta si kazao? Kaže, rekao sam da imam deset strelica, vas Fatimije bi gađao sa devet, a jednom bi gađao Rimljane. Pa je onda naređeno da ga bičuju. Nakon tri dana mučenja i bičevanja naređeno je da dođe čovjek i da počne da guli njegovu kožu. Došao je čovjek i počeo da guli njegovu kožu. Kada je došao do mjesta njegovog srca, probao je nožom njegovo srce, nije mogao da gleda njegovu patnju. Kaže poznati islamski učenjak veliki muhaddis Imam Eddara govori o ovom događaju, plačući. kaže, kada je se desilo to Ebu Bekru, nije ništa govorio osim da je učio riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. Kane zalike fil kitabi mestura. A to sve je u knjizi zapisano. Sve je to što se dešava određeno. Također u jednoj poznatoj bitci koja se desila kod mjesta koji se zove Eđnedin. Rimljanski vojskovođa koji se zvao Kajkalan Poslao je špijuna među muslimanske vojnike kako bi snaznao nešto o njima i kako bi znao kako da se bori protiv njih. Pa kada je došao špijun, kaže ti ljudi svoje noći provodi u ibadetu, provode u učenju Kur'ana, provode u namazu, a danju su opasni ratnici, opasni konjanici. Tako mi Allaha kada bi kći njihovog vladara ukrala, oni bi joj ocijekli ruku. Pa kaže vođa Rimljana, Kajkalan, ako je istina to što govoriš, zaista je život pod zemljom bolji nego život na zemlji. Vama svima, braćo moja draga, je poznato kada smo bili u ratu. U svakoj jedinici je bilo nešto što se zvalo vojna policija. Cilj te vojne policije je bio da goni ljude na liniju koji su izbjegavali. Ali pogledajte, braćo moja draga, islamske vojnike, kada bi se desilo da napuste bojno polje, dovoljno bi bilo da im se prouči samo jedan kuranski ajet i oni bi se vratili na bojno polje. Šta mislite, koji kuranski ajet? Jedne prilike se to desilo. Muslimani su napustili bojno polje. Njihov vojskovođa, nije tražio vojnu policiju. Otišao je kod njih i proučio im riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i sure Et-Tauba gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allaha štara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون الله je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za džennet kojim će im dati. To je, braćo moja draga, bilo dovoljno proučiti muslimanskim borcima i to je bilo dovoljno da se vrate na bojno polje. Također kada govorimo o ovom ajetu vezano za njega, prenosi se jedna priča da su Rimljani jedne prilike opkolili Damask, odnosno napali su Damask, pa su izašli muslimani da daju otpor. Među tim muslimanima izašao je čovjek koji je bio učenjak, pobožnjak, ali u podmaklim godinama. Čovjek koji se zvao šejh Fendelavi, pa kada ga je vidio vojskovođa, kazao je, šejh, ti si ostario, ti imaš validan razlog da ne ideš u džihad, da ne ideš u borbu na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Šta mislite šta je odgovorio ovaj čovjek? Da li je se nasmiješio i otišao? Ne. Kaže, mi smo prodali i kupljeno je od nas. Mi smo prodali svoje živote Allahu subhanahu wa ta'ala i on je to kupio kao što je spomenuto u ajetu kojeg smo citirali malo prije. Prenosi se da je tog dana i završio svoj život. Na kraju, braću moja draga, ne preostaje nam ništa drugo, već da spomenimo nekoliko kuranskih ajeta koje kada bi muslimani ponekad otvarali Kur'an, sigurno bi naišli na ove ajete koji su i kako zapostavljeni u našim svakodnevnom životu. Mi ćemo spomenuti, kao što sam kazao, samo nekoliko primjera, a moglo bi se sigurno navesti na stotine primjera. Pa tako, na primjer, kada bi muslimani učili Kur'an, Znali bi, braćo moja draga, da je Allah subhanahu wa ta'ala podario bereket, blagoslov u toj knjizi i dao je da je ta knjiga lijek za sve tjelesne i duševne bolesti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast. Također, braćo moja draga, da se družimo sa Kur'anom, našli bi da treba da budemo dobri prema našim roditeljima, da im činimo dobročinstvo. Našli bi to da je Allah subhanahu wa ta'ala u više kuranskih ajeta pravo roditelja spomenuo odmah nakon svoga prava. Koliko je roditelja koji proklinju svoju djecu, a u hadisima Božeg poslanika sallallahu alaihi stoji da dova roditelja se ne odbija. Poslušajte samo jedan kuranski ajet koji nam ukazuje na dobročinstvo roditeljima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا Gospodar tvoj zapovjeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite Kad jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost doživi, ne reci im ni uf i ne podvikni na njih i obraćaj im se riječima poštovanja puni. Koliko je ljudi koji ne govore svojim roditeljima uf, niti im govore ružne riječi, već su otišli mnogo dalje. Danas Allah subhanahu wa ta'ala zaštiti od toga. Otišli su do te mjeri da tuku svoje roditelje. Zapamtite, braćo moja draga, svako onaj ko udari svoga roditelja ili ko bude neposlušan svome roditelju, da će mu se to sigurno vratiti. Na Dunjaluku prije nego što dođe i bude polagao račun na Ahiretu. Braćo moja draga, da učimo Kur'an, sigurno bi našli našli bi ajete gdje Allah subhanahu wa ta'ala preporučuje lijepo ponašanje naspram komšije? Zar to nije jedan veliki dokaz koliko je pravo komšije tu što Allah subhanahu wa ta'ala njegovo pravo spominje u Kur'anu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ Allah Allahe la yuhibbu men kane Allahu se klanjajte i nikoga njemu ravnim ne smatrajte, a roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromašnima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljim, i drugovima, i putnicima, namjernicima, i onima koji su u vašim posjedima. Allah zaista ne voli one koji se ohole i koji se hvališu. Također, braćo moja draga, da učimo Kur'an, našli bi da su muslimani braća. Našli bi to da su muslimani braća. Kako je to samo stvar koja je zapostavljena danas? Braćo moja draga, kako ćemo se preispitati da li mi muslimane smatramo braćom? jednostavno. Koliko puta prema našim rođacima, samo zato što su nam rođaci, možda nikada u životu nisu pali Allahu na seđdu. Možda svakodnevno psuju Allaha. Možda svakodnevno vrijeđaju poslanika, ali kada nam dođu, mi ih ugostimo mi se prema njima lijepo ponašamo. Ako možemo kakvu uslugu da im učinimo, mi učinimo. A koliko je ljudi, naše braći, muslimana, koji klanjaju redovno namaz, koji obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala, kada ima kakvu potrebu, svi ga zaboravljaju. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Innama al-mu'minuna ihva fa aslihu bejne ehavajkum wattaku Allahe la'allakum turhamun. Vjernici su samo braća. Zato pomirite vaša dva brata i bojite se Allaha da bi vam se milost ukazala. Također, braćo moja draga, da učimo Kur'an. Našli bi da musliman čovjek ne može živjeti sam. Mora da živi sa svojom braćom. Mora da prihvata od njih savjete, nasihate. Ne može čovjek kazati ovo je moj život i ne treba niko da mi se miješa ako čovjek uradi stvar koja nije u skladu sa šerijetom, ljudi, braća muslimani koji vide da to radi, trebaju na lijep način da mu pojasni njegov propust. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Kaže Allah subhanahu wa ta'ala a vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima, traže da se čine dobra djela, a od nevaljali odvraćaju i molitvu obavljaju i zeke daju. I Allahu i poslaniku njegovu su pokorni, to su oni kojima će Allah sigurno se smilovati. Allah je doista silan i mudar. I zadnja stvar koju ćemo spomenuti, braćo moja draga, kada bi mi često otvarali Kur'an, našli bi tamo jedan ajet koji kada bi muslimani znali i praktikovali, sigurno bi se mnogo toga u njihovom životu promijenilo. Našli bi to da je najbolji uzor kojeg možemo slijediti Boži poslanik sallallahu alihi wasallame. Boži poslanik je osoba za koju je preporuku dao Allah subhanahu wa ta'ala stvoritelj zemlje i nebesa. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji često Allaha spominje. Braćo moja draga, gdje je naša omladina od ovoga? Naša omladina je uzela pjevače, glumce, igrače za svoje idole, a ti ljudi, tako mi Allaha, kada bi se pogledali sa ovo dunjalučkog aspekta, ne zavređuju da budu slijeđeni. Dosta puta su to propalice, drogeraši, dosta puta su to ljudi, bludnici, nevjernici, muslimani, oponašaju te ljude zapostavili su Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Na kraju molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ovo što smo čuli bude dokaz za nas na sudnjem danu, a ne protiv nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u ovim teškim vremenima. Molim ga subhanahu wa ta'ala da popravi stanje muslimana. Molim ga subhanahu wa ta'ala da olakša muslimanima na svim mjestima zemaljske kugle subhaneke Allahumma da bihamdike ešhedu en la ilaha illa ente estagfiruke wa etubu ilaih الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا وأول